الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans la lecture du livre Sharh Kashf al-Shubuhat qui est un livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication du Cheikh Abdul Aziz ibn, euh, Abdullah ibn Baz rahimahullah et donc euh, on commence donc par lire les questions inshallah qui ont été euh, qui ont été posées au Cheikh ibn Baz à la fin du dernier cours et on va lire les réponses également donc la première question et c'est relié toujours au dernier cours يا شيخ ما يعرفون هذه العبادة التي تجب له الجواب هم أقسام أكثرهم لا يعرفون جهال وبعضهم معاند مثل ما تقدم Donc la première question, on a posé, on demande au cheikh, oh, ya cheikh, euh, ils ne connaissent pas l'adoration qui est obligatoire pour eux. Et le cheikh il répond, il dit, ils sont des différentes catégories, c'est-à-dire les mouchrikoun, ils sont de différentes catégories. Certains d'entre eux sont ignorants et certains d'entre eux sont des gens qui s'obstinent à, rej à, rejeter la vérité et qui s'obstinent à persister dans, dans le faux comme on l'a expliqué précédemment. La question suivante أصل إخلاص العبادة كلهم كلهم مقرون بذلك أصل إخلاص العبادة كلهم مقرون بذلك الجواب ولكن بعضهم جاهل يحسب أن دعوة الأولياء والاستغاثة بالأولياء لا يخرجه من كونه مسلما وأن هذا لا بأس به لأنه ما دعاهم لأنهم مستقلون مستقلون دعاهم لأنهم واسطة فظن أن هذه الواسطة لا حرج فيها والواسطة هي الشرك الأكبر كالذي فعله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم كلهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله c'est la question c'est ça. أصل إخلاص العبادة كلهم, كلهم مقرون بذلك. c'est-à-dire à la base le fait de purifier l'adoration pour Allah ils sont tous d'accord avec ça dans le sens qu'ils affirment tous que c'est ce qu'il faut faire purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah le cheikh répond en disant certains d'entre eux sont ignorants ils pensent que le fait d'invoquer les saints et les hommes pieux et d'appeler les saints au secours qu'ils pensent que ça, ça ne les fait pas sortir de l'islam et que ça, ça ne fait pas quitter euh, le fait d'être musulman, ça ne fait pas sortir de, l'islam. Et ils pensent qu'il n'y a pas de problème de faire ça, hein, parce qu'ils ne les invoquent pas dans, dans le but de, ou dans, avec l'idée qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire ils ne les invoquent pas, cest à ils n'invoquent pas les awliya, les saints et les hommes pieux, avec l'idée que ces hommes là sont indépendants, que, c'est eux qui peuvent euh, gérer ou régler le problème indépendamment d'Allah. Ils les invoquent euh, comme étant des intermédiaires, c'est-à-dire euh, ils pensent qu'il n'y a pas de problème. Du moment qu'ils considèrent que ce sont des, intermédiaires, ils pensent que ça c'est pas grave. Toutefois, le cheikh il dit, mais l'intermédiaire, ça c'est le shirk majeur fait de prendre cet intermédiaire-là entre toi, et, Allah dans l'adoration, c'est ça qui est en réalité le shirk majeur, comme ce que faisait le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Saleh, et ainsi que beaucoup d'autres également. Ils faisaient tous ce genre de shirk en prenant des intermédiaires entre eux et Allah en l'adoration. Et il mentionne les versets euh, dans lesquels Allah dit ce qui signifie euh, à propos des mouchriquins, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. Et également lorsqu'ils disent ce qui signifie euh, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc c'est pour mentionner que c'était toujours les mêmes shubuhat. Euh, la prochaine question بعض القبوريين أو المشركين هذه الأيام قد يحصرون العبادة في الصلاة لذلك لا يصلون لغير الله ولو فعلوا, ولو فعلوا غير ذلك الجواب هذا, هذا من الجهل الله جل وعلا قال وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وقال فإياي فاعبدون وإياي فارهبون ويا أيها الناس اعبدوا ربكم ما خص الصلاة فقط وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين Donc le cheikh, on lui a posé la question que, en disant que certains d'entre les gens qui adorent les tombes aujourd'hui et euh, les mouchriquines de nos jours, euh, ils, parfois ils limitent l'adoration à la salat. Ils pensent que euh, l'adoration, ça se limite uniquement au fait de faire la salat. Et ils ne font pas la salat pour autre que Allah. alors ils s'imaginent que du moment qu'ils n'ont pas prié à Allah, donc ils n'ont pas fait le shirk. Et même s'ils font d'autres choses que ça, c'est-à-dire qu'ils font d'autres adorations que, que celle-là. Le cheikh, il répond, euh, il dit, ça c'est de l'ignorance. Il dit, ça c'est de l'ignorance. Allah, Jalla il dit dans le Coran ce qui signifie et ton Seigneur a ordonné que tu n'adores que lui. Et euh, ça c'est le verset 23 dans Al-Isra. Dans le verset 56 dans Al-Ankabut, il dit Fa'iyaya fa'abudun, c'est-à-dire alors euh, euh, que c'est que moi c'est que moi que vous devez adorer il n'y a que moi que vous devez adorer et dans le verset 40 dans surat al-Baqarah فَإِيَّايَ farhabun ce n'est que moi que vous devez craindre. Et le verset 21 dans Surat Al-Baqarah, euh, ô, vous qui, euh, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc Allah n'a pas spécifié que c'était seulement la salade qu'il fallait euh, rendre pure pour Allah et faire uniquement la salade pour Allah. Allah a spécifié que c'est l'adoration en général, hein, toute forme d'adoration peu importe laquelle, donc toutes les formes d'adoration doivent être uniquement pour Allah seul. Et il mentionne le verset euh, dans Al-Ankabut, le vers, euh, dans Al-Zariyat, pardon, le verset 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et le verset 55 dans Surat Al-A'raf euh, invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret certes il n'aime pas les transgresseurs donc ça c'est euh, des exemples de la réponse du cheikh à propos de ce sujet-là. Ensuite, on lui a posé une autre question. Ya cheikh, عندنا هنا بعض الشباب لا يؤمنون بشيء. الجواب دهريين لا يؤمنون بشيء لا يؤمنون بالآخرة لا ولا برب ولا بشيء ولا شيء مثل الشيوعية لا يؤمنون برب ولا خالق وإنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا donc euh, on a posé la question au cher, au cher, il y a, euh, il y a autour de nous, ou près de nous, des jeunes qui ne croient en rien, Donc le cheikh il répond, il dit ce sont des dahriyoun. Ce sont des gens qui qu'on appelle dahriyoun. Ils ne croient en rien. Euh, ils ne croient pas en l'au-delà, ils ne croient pas en un Seigneur, ils ne croient en rien. Comme les communistes, par exemple. Hein? Ils ne croient pas en un Seigneur, ils ne croient pas en un Créateur. Ils disent que euh, notre vie présente, hein, il n'y a que la vie présente, on vit et on meurt. En voulant dire, c'est juste le temps qui, euh, qui, nous fait, qui nous fait vieillir et qui nous fait mourir Mais il n'y a rien d'autre. Donc c'est des matérialistes. Hein? c'est des matérialistes, des gens qui ne croient pas en rien. C'est des, des purs athées. Euh, ensuite, on a posé une autre question au cheikh. هل هم مشركون يا شيخ الجواب هذا أعظم هذا أقبح هذا كفر الإلحاد هذا كفر الجحد هذا هذا الكفر الجحد والإلحاد هذا كفرهم أعظم من كفر قريش فالشيوعيون هم الملحدون ما يؤمنون برب ولا خالق ولا رازق يصير كفرهم أكبر Euh, naam, donc on a posé la question au cheikh, au cheikh est-ce que ce sont des mushrikoun Est-ce que ces euh, matérialistes athées là, est-ce qu'on est qu dit que ce sont des mushrikoun Le cheikh dit c'est plus grave encore, c'est plus laid encore. Ça c'est le kufr qu'on appelle kufr el ilhad et le kufr de al-juhd wal ilhad, c'est-à-dire le kufr de la négation et de la de, de du fait de nier hein, l'existence d'Allah ou l'existence de ses attributs ou ainsi de suite. Donc il dit ça c'est un kufr qui est plus grave encore que le kufr de Quraysh. Euh, il dit les communistes sont des athées Ils ne croient pas en, Allah, ils ne croient pas en un Seigneur, ils ne croient pas en un Créateur, ils ne croient pas en un pourvoyeur, ils ne, croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur kufr est plus grave encore, est plus grand encore. La question suivante, لماذا سموا مشركين؟ الجواب لأنهم عبدوا أهواءهم donc on a posé la question au cheikh, pourquoi on les appelle mushrikoun Et le cheikh il répond, il dit parce qu'ils ont adoré leur passion. Euh, سؤال من جاء إلى قبر يطلب منه أن يدعو أن يدعو له عند الله الجواب ما يملك ذلك إذا قال له اشفع لي أو ادعو, أو ادعو لي شرك على الصحيح فإذا قال للقبر ادعو لي أو اشفع لي فإن هذا لا يجوز طلب, طلب منه ما لا يقدر عليه Donc, euh, la question ici au cher, c'est si quelqu'un va à une tombe et il, l'invoque, il invoque cette tombe ou la personne qui est enterrée euh, en lui demandant d'invoquer Allah pour elle. La personne demande aux mort d'invoquer Allah pour elle. La réponse, le cher, il dit, euh, cette personne n'a pas, ne possède pas la capacité de faire cela. Lorsqu'il lui dit euh, intercède pour moi ou invoque Allah pour moi, ça c'est du shirk, hein, selon l'opinion correcte. Et si il dit à la tombe, invoque pour moi ou intercède pour moi, euh, il n'a pas le droit de lui demander ça parce qu'il lui demande ce qu'il n'est pas capable de faire. Il demande au mort ce que le mort ne peut pas faire. Et euh, après, le cheikh il dit, euh, on a posé la question ensuite, صرح بعض الناس أن هذا هو قول ابن تيمية الجواب صرح ابن تيمية بأن هذا شرك أكبر euh, donc la question c'est que certaines personnes ont dit clairement que ceci était la parole de Ibn Taymiyyah ou la position de Ibn Taymiyyah le cheikh répond en disant que Ibn Taymiyyah a explicitement dit que cela est une forme de shirk majeur. Donc celui qui demande à un mort de prier Allah pour lui ou d'invoquer Allah pour lui, ça c'est une forme de shirk majeur. Hein? Et euh, ensuite, la question suivante, حديث الدعاء مخ العبادة الجواب فيه ضعف ولكن الصحيح الدعاء هو العبادة وهذا أصح وألفاظه حديث هذا أصح ألفاظه فحديث الدعاء مخ العبادة فيه ضعف ومعناه صحيح donc on a posé la question ensuite au cheikh à propos du dua lorsqu'on dit que le dua c'est le, le, cœur de l'adoration ou le, la pulpe de l'adoration et euh, le cheikh il répond il dit ce hadith là il, il est faible et, mais la version qui est authentique de ce hadith c'est celle qui dit que le dua c'est l'adoration le dua c'est l'adoration et euh, celui-là il est plus authentique dans son dans sa dans sa, dans, dans sa formulation et donc euh, le hadith ad-du'a mukhul ibada il est euh, il est faible toutefois sa signification est vraie toutefois sa signification est vraie السؤال من يقول إن الكفر من يقول إن الكفر التكذيب الجواب هذا جاهل مركب نسأل الله العافية فلو سب الله وما كذبه يكون كافرا donc on a posé la question au cheikh ensuite euh, celui qui dit que le kufr c'est uniquement par takzib qu'on peut le faire c'est-à-dire que c'est seulement lorsqu'on renie quelque chose qui vient d'Allah ou qu'on traite de mensonge quelque chose qui vient d'Allah comme s'il y en a qui pensent que c'est seulement ça le kufr et le cheikh, il répond, il dit, ça c'est de l'ignorance. Et c'est de l'ignorance euh, et elle est superposée ou doublée. C'est-à-dire la personne, elle ignore et elle ignore qu'elle ignore. Euh, Donc il dit, si quelqu'un, par exemple, insulte Allah, même s'il ne renie pas Allah ou il ne traite pas euh, ce que Allah a révélé de mensonge, il est quand même kafir, même si il ne renie pas, parce que il a insulté الله سبحانه وتعالى السؤال هل هل يخرج من الملة الجواب بلى يصير كافرا الذين يرون أن الكفر التكذيب معناه أن الذي يصلي لغير الله أو يسجد لغير الله لا يكذب آه، لا يكذب ولا يسب الله ما يصير كافرا حتى يكذب نسأل الله العافية Bala, Donc le cheikh, on lui a posé la question, est-ce que la personne qui insulte Allah, elle, sort de la religion Le cheikh dit, certes, elle sort de la religion, elle devient mécréant. Euh, ceux qui considèrent que le kofr, <coughs> c'est seulement lorsque la personne a renié quelque chose de la religion, il dit ça, ça veut, dire quoi Ça veut dire que celui qui prie pour autre que Allah, ou qui se prosterne pour autre que Allah, il n'a pas euh, renié Hein? Hein? Il n'a pas renié. Et euh, celui qui insulte Allah, ils devient pas, ils, donc ils deviennent pas mécréants jusqu'à ce qu'ils traitent de mensonge. Il dit ça c'est, on va dire ça c'est une erreur. C'est totalement faux. Et donc ensuite on lui a posé la question au cheikh بعض العوام يقول دعوت الله عز وجل فترة طويلة هل يقال له اصبر أو, أو ربما أن الله عز وجل يؤجلها لك في خير آه، الجواب يصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له في الدنيا أو تؤخر له في الآخرة أو يصرف عنه من الشر مثل ذلك قالوا يا رسول الله إذا نكثر قال الله الله أكثر أي نعم والله سبحانه وتعالى حكيم عليم قد يؤجلها لأنه قد تضره الإجابة donc euh, le on lui a posé la question certains parmi le commun des musulmans ils disent par exemple j'ai invoqué Allah pendant longtemps en voulant dire j'ai invoqué Allah pendant longtemps sans être exaucé est-ce qu'on lui est-ce qu'on dit à cette personne sois patiente ou euh, il se peut que Allah l'a retardé pour toi pour un bien quelconque euh, c'est-à-dire il a retardé d'exaucer cette demande de ta part pour un bien la réponse la personne, euh, que la personne soit patiente, hein, qu'elle soit patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit euh, Nul serviteur invoque Allah euh, dans une, par une invocation dans laquelle il n'y a ni péché et ni euh, rupture des liens de la parenté, excepté que Allah lui donne pour cette invocation une des trois choses suivantes. Euh, soit que il lui précipite, il lui donne la, l'exauce dans cette dunya, qu'il lui donne ce qu'il a demandé directement dans cette dunya, ou bien qu'il lui euh, met en dépôt pour l'akhira, ou lahu fil Allah va lui, euh, ou bien qu'Allah va lui euh, laisser en dépôt, il va lui garder en réserve dans l'au-delà, ou yusrifu anhu min ash mithla dhalik ou bien que Allah va, va l'écarter d'un mal qui correspond à ce qu'il a demandé. Et ils ont dit, ô oh, messager d'Allah, dans ce cas-là, on va demander trop. Et euh, yani, le prophète sallam a répondu, Allahu Akbar, en voulant dire, yani, tu peux jamais demander trop à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux jamais demander trop à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit pour terminer, il dit Allah subhanahu est sage et, omniscient et il se peut qu'il repousse euh, cette, invocation que la personne lui a donnée, il, repousse euh, sa réponse parce que peut-être que s'il il lui exauce sa, demande dans cette dunya, ça peut lui faire un tort, ça pourrait lui faire du mal et donc à cause de ça, euh, il lui retarde, il la repousse pour lui. Donc ça c'est des exemples que le cheikh explique à propos de ce sujet-là. Euh, la question ensuite, السؤال بعض الناس يصلي خلف من يأتي الشرك الأصغر ويقول إنه جاهل وهو مسلم يصلي يصلى وراء وراءه وهو مسلم يصلى وراءه وراءه آه الجواب إذا عرف أنه مشرك شرك, آه شرك أكبر ما تصح الصلاة خلفه بإجماع المسلمين فإنه لا تصح الصلاة خلف المشرك بإجماع المسلمين وإذا عرف أنه مشرك آه إذا عرف أنه مشرك donc euh, la, la question c'est que certaines personnes prient derrière une personne qui fait un shirk mineur et ils disent cette personne est ignorante et qu'il est musulman donc on peut prier derrière cette personne donc il pose la question au cheikh à ce sujet le Cheikh il répond euh, si, euh, si on sait que la personne est un mouchrik qui a commis un shirk majeur, dans ce cas-là, la prière derrière lui n'est pas valable. Dans ce cas-là, la prière derrière lui n'est pas valable selon le consensus de tous les musulmans. Euh, parce que la prière derrière la personne qui fait, un qui fait, le shirk, le mouchrik, eh bien cette prière-là, elle n'est pas valable selon le consensus de tous les musulmans. Ça c'est lorsqu'on a su que c'est un mushrik, que la personne en question est mushrik. Euh, la question suivante, as-salatu khalf al-kuhan الجواب لا يصلى خلف الكهان لا يصلى خلف خلف الكاهن لأن الكاهن قد يكون مشركا وقد يصدق السحرة والمنجمين وقد يصدق غيرهم فيكون مثلهم donc, euh, on a posé la question à propos de prier derrière les, euh, les, diseurs de bonne aventure ou les, les voyants ou les gens qui prédisent l'avenir ou des choses comme ça. Euh, est-ce que c'est permis Et euh, quel est le verdict Donc, le cheikh, il répond, il dit on ne, peut, on ne doit pas prier derrière le voyant ou le diseur de bonne aventure parce que celui qui fait ça, il, peut, il se peut qu'il soit mushrik. il se peut qu'il euh, croit en les sorciers ou en la personne qui fait de l'astrologie ou des choses comme ça, qui croit en l'astrologie ou en les astres, des choses comme ça. Et celui qui, euh, qui croit en ce qu'un d'entre eux a dit, alors il est comme eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier derrière celui qui est un voyant ou un diseur de bonne aventure ou un, astrologue, ces gens qui font ça, et tu ne peux pas non plus prier derrière celui qui croit en ça, hein, qui croit en ce genre de choses, qui croit en la sorcellerie, qui croit en euh, celui qui fait euh, qui dit l'astrologie, qui, qui croit en l'astrologie ou des choses comme ça. Euh, une autre question qui a été posée توجد فتوى من الشيخ ابن عثيمين من وقعت منه حادث سيارة من غير تفريط لا شيء عليه فنرجو منكم التوضيح الجواب هذا هو الراجح لأنه ما فرط يمشي مشيه العادي ما فرط إنما يلزمه الكفارة أو الدية إذا كان للتفريط بمثل السرعة أو غيرها يعني بسبب منه وهذا هو الراجح Donc, euh, le cheikh, on lui a, on lui a dit qu'il y a une fatwa du cheikh Ibn Uthaymin qui dit que celui qui a, a fait un accident de voiture sans, sans que ce soit euh, de la, de, une négligence de sa part, alors il n'a rien, il n'a rien à, euh, il n'y a rien contre lui, il, a rien, il n'a rien à, à payer ou il n'a pas de, peine contre lui. Et on aimerait une clarification. Et le chef, il répond, il dit, ceci c'est l'opinion correcte à ce sujet-là. Du moment que la personne, euh, elle a fait cet accident sans que ce soit dû à une négligence de sa part, il roulait de façon normale, il n'a pas euh, fait d'excès, dans ce cas-là, euh, euh, la seule chose qu'il doit payer c'est la kafara, l'expiation, ou bien la dia lorsque il a été négligent. Euh, par exemple, il a été trop vite ou des choses semblables. C'est-à-dire à cause de quelque chose que c'est lui qui l'a causé. Et ça, c'est l'opinion la plus correcte à ce sujet. Une autre question ensuite, Dua Allah عند القبر. الجواب بدعة. الدعاء عند القبر بدعة. والصلاة عند القبر بدعة. Euh, donc, euh, on a posé la question au cheikh de faire le dua auprès d'une tombe, c'est-à-dire d'invoquer Allah auprès d'une tombe. Et le cheikh, il répond, il dit ça c'est une bid'a. Le fait, le fait d'invoquer Allah auprès d'une tombe, ça c'est une bid'a. Et le fait, le fait de faire la salat près d'une tombe, ça aussi c'est une bid'a. Hein? C'est une bid'a parce que ça peut amener au shirk. Hein? Et c'est très dangereux à cause de ça. Euh, tandis que celui qui prie auprès d'une tombe et qui prie à, cette tombe, qui fait des doigts auprès, euh, auprès, de la tombe et qui prie à la tombe elle-même ou à celui qui est enterré dans cette tombe, eh bien ça c'est une forme de chèque majeur. Hein, tandis que s'il fait juste prier près de cette tombe, ça c'est bédard Parce qu'il y en a qui prient près de la tombe, ils pensent que la prière auprès de la tombe, elle a plus de valeur, ou qu'elle risque plus d'être exaucée ou de, des choses de ce genre mais il prie à Allah seulement. Donc ça, ça c'est une bid'a dans ce cas-là. Hein? Euh, on, a, on a posé une autre question au cheikh. ماذا يعني المؤلف عند قوله الدعاء هو مخ العبادة هل الدعاء هو أصل التوحيد الجواب الدعاء مخ العبادة الدعاء من أصل العبادة قال الله جل وعلا ادعوا ادعوا ادعوني استجب لكم وقال إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين سماه عبادة le cheikh on lui a posé la question qu'est-ce que l'auteur veut dire lorsqu'il dit que l'invocation c'est la pulpe de l'adoration ou le centre de l'adoration est-ce que le dua c'est la base du tawhid et le, cheikh il répond, il dit, le dua c'est le centre de l'adoration, c'est-à-dire que euh, ça fait partie des fondements de l'adoration. Ça fait partie des bases de l'adoration. Allah il dit, invoquez votre Seigneur, hein, invoquez-moi et il va vous répondre. Invoquez-moi et je vais vous répondre. Oui, c'est ça. Donc, euh, ensuite, il dit, ceux qui s'enflent d'orgueil, face à mon adoration, ils entreront dans l'enfer humiliés. Donc Allah a appelé le dua, euh, il a appelé l'adoration invocation. il a appelé l'invocation adoration dans ce, dans ce verset. Euh, il dit et puis après il dit Donc il a remplacé le mot dua par ibada. Donc c'est la preuve que le, le dua c'est une adoration. C'est une des, des bases de l'adoration. Euh, c'est le verset, ça c'est le verset 60 dans Surat Ghafir. Ensuite, une autre question qu'on a posée au cheikh. في بعض الأحيان أنصت لقراءة الإمام ويصيبني شك هل قرأت الفاتحة أم لا وبعض الأحيان لا أقرأها وأقول هذا من وسواس الشيطان فما حكم فعل السابق الجواب الأصل أنه قرأها ما دام خلف الإمام ويترك الوسواس ويجتهد في قراءتها ويحرص لأن الشيطان حريص على, على إفساد صلاة بني آدم مثل ما يشك هل قال سبحان ربي العظيم هل قال سبحان ربي الأعلى هل قرأت التحيات الشيطان يوسوس عليه ويلعب عليه ويلعب به donc euh, la question c'est que la personne dit parfois je j'écoute je, je, je, je, je me concentre pour écouter la, la récitation de l'imam et il, il me prend un doute ou il me vient un doute sur le fait de dire est-ce que j'ai euh, récité la Fatiha ou non et il dit parfois, je ne l'ai pas récité, mais je, me dis, ça c'est des soupirs ou des doutes qui viennent du shaitan. Hein? Donc il décide de ne pas de, se dire que il l'a lu, hein? il se dit à lui-même je l'ai lu, et il dit ça c'est des doutes du shaitan, même si, comme si, même quand il l'a pas lu, parfois il se dit oui je l'ai lu, ça c'est des doutes du shaitan. Quel est le verdict Et le cheikh il dit la base, c'est qu'il l'a lu, du moment qu'il est derrière l'imam. Et il, doit abandonner ce genre de, de soupir, ce genre, ce genre de doute du, qu'il a, ce genre de, de lorsque quelqu'un commence à, toujours avoir des soupçons sur sa prière, des pensées comme ça, il se est-ce que j'ai prié, est-ce que j'ai pas prié, est-ce que j'ai fait le est-ce que j'ai resté le Fatiha, est-ce que j'ai pas resté le Fatiha, euh, est-ce que j'ai fait le wudu, est-ce que j'ai pas fait le wudu, euh, il lave son, dans la prière, parfois il va faire son wudu, il lave son bras, après il arrive à son pied, et dit, est-ce que j'ai lavé mon bras, est-ce que j'ai pas lavé mon bras <coughs> Ça c'est le shaitan, parfois qui vient mettre des wiswas dans sa, dans, dans sa, tête, qui vient lui soupirer des, des idées comme ça, des doutes, pour euh, lui faire perdre sa prière. Hein, et, le shaitan, il est, il, euh, il fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la, prière de, l'homme soit invalide, ou bien pour, la, la rendre nulle, essayer de faire croire qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle est nulle. Et euh, le cheikh il dit, comme ce genre de, doute de la personne, est-ce que j'ai dit Subhanallah Subhan Rabbi al-Azim Ou est-ce que j'ai dit Subhan Rabbi al-A'la Ou est-ce que j'ai récité euh, at donc ça c'est le shaitan qui veut jouer avec la personne donc il ne doit pas donner d'importance à ce wiswas et il continue sa prière. Euh, une autre question, et euh, donc euh, la question suivante c'est وإذا لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية الجواب تلزمه ولا يتعمد ولا يتعمد تركها إلا إذا كان جاهلا فيتحملها الإمام donc le cheikh il dit donc et s'il n'a pas lu la Fatiha dans la prière euh, qui est récitée à haute voix, euh, le cheikh il dit c'est obligatoire pour lui. Et tant qu'il n'a pas euh, c'est obligatoire pour lui tant qu'il n'a pas abandonné sa récitation volontairement. S'il l'a pas abandonné volontairement, euh, dans ce cas-là, c'est-à-dire s'il n'a pas délaissé volontairement, excepté s'il est ignorant, s'il n'a pas abandonné euh, volontairement, c'est l'imam qui l'a lu pour lui, ou bien qui, qui, qui porte euh, yani, cette obligation-là pour lui. الجواب فإذا لم يستطع أن يقرأها s'il n'est pas capable de la réciter الجواب لا يلزمه أن يقرأها ولو قرأها الإمام ولكن إن كان يتعمد تركها يعلم الحكم الشرعي تبطل صلاته على الصحيح أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا بأس الشيخ Cheikh si la personne n'est pas capable de la réciter la Fatiha, ce n'est pas obligatoire pour lui dans ce cas-là qu'il la récite, même si l'imam l'a récité, euh, mais il dit mais celui qui fait exprès de la laisser alors qu'il connaît le hukum hein, le verdict dans la sharia dans ce cas-là sa prière n'est pas valable selon l'opinion correcte euh, toutefois s'il il, ne l'a pas récité par oubli ou bien par ignorance alors dans ce cas-là il n'y a pas de problème donc ça c'est la fin des questions qui ont été posées au cheikh à propos de la question de la salat maintenant on va lire le texte de Kashf al Donc, euh, on est arrivé maintenant au texte de Kashf al pour la partie, la partie euh, qui suit, qu'est-ce qu'on a expliqué au, cours au dernier cours. Donc, euh, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, ensuite il dit, قل فإن قال فإن قال فإن قال تنكر الشفاعة تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن تعالى ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وأمثال هذا donc euh, ça c'est la cinquième shubha c'est la cinquième shubha c'est-à-dire que euh, yani, ils essaient de les, les mushrikoun qui adorent les tombes ils essaient de faire croire que Celui qui renie le shirk et qui rejette le shirk, alors il renie l'intercession du messager alayhi wa sallam. Ça c'est une des choubouhats parmi les choubouhats des gens de, shirk à notre époque et des gens de bid'a. Ils essaient de faire croire aux gens que lorsqu'on appelle au tawhid et qu'on interdit le shirk, euh, ça veut dire que on interdit l'intercession ou on rejette l'intercession du prophète alayhi wa sallam. Et ça, ça fait partie des éléments que les gens de Bid'a parmi les, euh, les Soufis et les Ahbash et beaucoup d'autres parmi les gens de Bid'a, ils propagent à propos de ceux qu'ils appellent les Wahhabis. Et ça fait partie de leurs accusations et de leurs mensonges contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils, à ces gens-là, ils ne croient pas en l'intercession. Ces gens-là, ils ne croient pas en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc euh, voici l'exemple, qu'est-ce que le cheikh il dit ici, le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit, et si il te dit, ou si il dit, est-ce que tu renies l'intercession du messager, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu t'en, est-ce que tu t'en désaveux, hein, tu te désavoues de, cette intercession Alors dans ce cas-là, lui, dis-lui et réponds-lui, non, je ne la renie pas et je ne m'en désavoue pas euh, et en fait, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il est l'intercesseur, celui à qui on donne celui à qui on va donner l'intercession. Et j'espère en son intercession. Mais l'intercession, elle, est, elle appartient tout entière à Allah, subhanahu wa ta'ala, lui seul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même dans le verset 44, dans Sourate Az-Zumar, « Qul lillahi shafa'atu jami'a » dit au Mohammed, dit, c'est à Allah, lui seul, qu'appartient toute l'intercession. C'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Et euh, l'intercession de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou de la part des intercesseurs, ne sera que après la permission, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission d'intercéder. <clears throat> à celui qui va intercéder. Et il mentionne la preuve de ça dans le verset dans Ayatul Kursi, le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, qui peut intercéder auprès de lui Qui peut intercéder auprès de lui, excepté euh, par sa permission Donc, nul ne peut intercéder auprès d'Allah, excepté par la permission d'Allah. Et il mentionne ensuite, il mentionne, il dit, et euh, on ne, il ne pourra pas non plus intercéder en faveur de quiconque excepté après que Allah ait permis qu'on intercède pour cette personne et il mentionne comme preuve de ça le verset 28 dans Surat Al-Anbiya dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit <coughs> وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى c'est-à-dire que les messagers ils ne pourront intercéder que pour ceux pour, de qui Allah a été satisfait ok et ensuite il dit وَلَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيدِ et Allah subhanahu wa ta'ala n'est satisfait que du tawhid hein? il y a des gens qui sont sur le tawhid il mentionne comme preuve de ça le verset 85 dans surat Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque recherche une religion autre que l'islam alors elle ne sera pas acceptée de lui donc si quelqu'un recherche une religion autre que l'islam, c'est-à-dire une religion autre que le tawhid, autre que l'unicité d'Allah et l'adoration d'Allah seul, et le rejet de ce qui est adoré en dehors de lui. Donc le cheikh, il, il résume tout ça en disant, donc si on dit que l'intercession tout entière est pour Allah seul, et qu'elle ne va se faire qu'après qu'il ait donné la permission à l'intercesseur d'intercéder, et que, l'intercesseur ne pourra intercéder, que ce soit le prophète Mohammed ou quelqu'un d'autre d'entre les prophètes ou les hommes pieux qui vont intercéder au jour de la résurrection, nul d'entre eux ne pourra intercéder excepté en faveur de celui pour qui Allah a permis qu'on intercède. Et Allah ne permettra pas qu'on intercède pour quelqu'un d'autre que les gens du Tawhid. Donc, si tu as compris ça, eh bien tu as compris que l'intercession tout entière appartient à Allah seul. Alors, si tu as compris ça, alors demande l'intercession à Allah directement. Ne demande, ne demande pas l'intercession à quelqu'un d'autre que Allah. Et dit par exemple, donc il donne des exemples de dua à faire euh, pour demander l'intercession. Il dit, oh Allah, ne me prive pas de son intercession. oh Allah, fais qu'il intercède en ma faveur c'est-à-dire des, des de ce genre. Donc on voit que dans ces du'as, dans cette invocation, la demande est faite à Allah seul. Et on, demande à Allah directement pour que l'intercession nous soit donnée. On ne demande pas à une créature. Hein, on demande seulement au Créateur. Donc ça c'est la réponse. Et la sixième shubha, c'est que le, euh, ils disent nabi sallallahu alayhi wa wa ana wa euh, donc il prétendent que étant donné que le prophète sallallahu euh, Allah va lui donner l'intercession donc il prétendent que donc on a le droit de lui demander on a le droit de lui demander à lui Et euh, le cheikh il mentionne ça, il dit فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله Donc euh, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné la shafa'a. Et moi je lui demande de ce que Allah lui a donné. Hein, en voulant dire, il lui a donné, donc c'est à lui. Je peux lui demander. La réponse, le cheikh il répond, il dit fal jawab أن الله أعطاه الشفاعة <clears throat> ونهاك عن هذا وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطي أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم فإن قلت هذا, فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله Donc, le cheikh, il, dit, la façon de répondre à cette shubha, c'est de dire que Allah lui a donné l'intercession, sauf qu'il t'a interdit de la demander au prophète sallallahu wa sallam. Parce que Allah a dit, par exemple, dans Surat al din le verset 18, Allah dit, ce qui signifie, n'invoquez personne avec Allah. Donc, si tu invoques Allah, et que tu lui demandes de faire qu'il fasse intercéder son prophète pour toi, donc quand tu invoques Allah, tu obéis à Allah en demandant à Allah lui-même hein, qu'il fasse que son prophète puisse intercéder pour toi. si tu fais ça, alors obéis-lui également lorsqu'il te dit de n'invoquer personne avec lui. C'est-à-dire ne demande pas l'intercession au prophète sallam, mais demande-la à Allah seul. <coughs> Hein, n'invoque personne avec Allah. Et il dit ensuite, et également, l'intercession, c'est pas seulement le prophète sallam qui l'a reçu, c'est pas seulement à lui qu'on l'a donné, euh, parce que ça a été rapporté authentiquement que les anges vont intercéder également, et que les hommes pieux vont intercéder aussi, et que euh, Al-Afrat, et Al-Afrat c'est les enfants qui sont morts avant la puberté, eux aussi vont intercéder. Est-ce que, tu, vas dire dans ce cas-là que puisque Allah leur a donné l'intercession, que tu as le droit de leur demander à eux d'intercéder pour toi Si tu dis ça, si tu dis oui, alors dans ce cas-là, tu es revenu à l'adoration des hommes pieux, que Allah a mentionné dans son livre, hein, au sujet des mouchriquins. Mais si tu dis non, dans ce cas-là, tu viens de montrer la fausseté de ta parole lorsque tu dis que Allah lui a donné l'intercession et moi je ne fais que lui demander de ce que Allah lui a donné. Donc tu viens de te, réfuter toi-même et de prouver la fausseté de ce que tu dis. Donc ça c'est la façon dont on répond à ce genre de, shubha, Maintenant le sheikh euh, Bin Baz il, euh, clarifie euh, ces deux shubuhat et il réfute ces deux shubuhat en détail. il dit إيه؟ آه، قال ابن آه، الشيخ ابن باز رحمه الله المؤلف رحمه الله بسط الكلام <coughs> آه، بسط الكلام في الشفاعة وقد أحسن الله وقد أحسن الله له في ذلك وأوضح ما ينبغي إيضاحه وما فيه من الحجة القاطعة لأهل الشرك Donc le ابن Ibn Baz, الله il dit que l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab il a détaillé, hein, donc il a simplifié plutôt la parole au sujet de l'intercession. Et euh, <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait du bien justement et lui, a, donné une bonne façon de clarifier cette chose-là de façon claire. Euh, et il a clarifié donc ce qui était nécessaire de clarifier et il a mentionné euh, ce qui était euh, une preuve tranchante pour, contre les gens du shirk dans sa parole. فإنه إذا قال أنا أطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أتنكر الشفاعة أتنكر, أتنكر الشفاعة شفاعة الرسول أتب أتبرأ, أتبر أتبرأ منها أو أتت آه، أتتبرأ منها وتقول تقول له لا لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعة الله أعطاه الشفاعة وأعطى الأنبياء وأعطى الملائكة هذا حق ولكن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تطلبها منه هي ملك هي ملك الله جل وعلا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا هي ملكه لا يعطيها من يشاء اطلبها من مالكها هي ملكه يعطيها من يشاء اطلبها من مالكها ثم هو سبحانه لا يشفع أحدا عند عنده إلا بإذنه ولا يأمن إلا لأهل التوحيد ولا يرضى إلا أعمالهم وطلبها من الشخص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الفرد أو من الملك أو من الولي طلب ممن لا يملك المالك هو الله قل لله الشفاعة جميعا ثم هو وقوع في الشرك لأن طلبهم الاستغاثة الاستغاثة بهم والنذر لهم والنذر لهم هذا من الشرك Donc, le cheikh, il explique, il dit, si la, la, la personne qui fait le shirk, qui adore les, les hommes pieux, il te dit, ou il te demande, il dit, moi je, je demande l'intercession au messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein, et il dit, est-ce que, tu, est que tu renies l'intercession, l'intercession du messager Est-ce que tu t'en désavoues Est-ce que tu la renies Tu lui réponds et tu lui dis Non, je ne la renie pas et je ne m'en désavoue pas. Au, contraire, je l'affirme. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il possède une intercession. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'intercession. Et il a donné également l'intercession aux prophètes. Et il l'a donné aussi aux anges. Ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Mais Allah lui a donné l'intercession. Par contre, il t'a interdit de la demander aux, messagers et aux prophètes. Hein? Parce que c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah C'est la, propriété d'Allah seul. Allah subhanahu dit dans Surat al-Zumar, le verset 44, donc Allah il dit ce qui signifie dit aux messagers d'Allah aux hommes que c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière donc c'est la propriété d'Allah il la donne à qui il veut alors si tu désires euh, obtenir cette intercession demande-la de son propriétaire Demande l'intercession de son propriétaire. Et son propriétaire, c'est qui Son propriétaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, لا يشفع أحد Allah personne ne peut venir demander l'intercession auprès de lui excepté par sa permission. Et personne ne sera en sécurité et n'obtiendra l'intercession excepté les gens du Tawhid. Et il ne sera satisfait que de leurs œuvres à eux. C'est-à-dire, Allah ne sera satisfait que des œuvres des gens du Tawhid. Hein? Donc, et de demander l'intercession d'une personne ou du prophète, ou d'un enfant qui est mort avant la puberté, ou d'un ange, ou d'un wali, c'est de demander à ces, créatures-là ce qu'ils ne possèdent pas, hein, ce qui n'est pas à eux. Allah il dit qu'il n'est que l'intercession, elle est sa propriété, que c'est lui le propriétaire de l'intercession, c'est lui le maître de l'intercession, c'est à lui que ça appartient. Il dit, dit au Mohammed, sallallahu dit aux hommes, c'est à Allah seul qu'appartient l'intercession tout entière. Hein? Puis, le fait de demander à autre que Allah pour l'intercession, c'est quelque chose qui te fait tomber dans le shirk. Hein? Parce que tu, comme par exemple, lorsque tu demandes l'intercession hein, à une créature, tu tombes dans le shirk. Lorsque tu demandes, euh, lorsque tu appelles au secours une créature, hein, tu, commets du shirk lorsque tu fais un vœu pour une créature, tu fais un vœu pieux et tu cherches à faire un vœu pieux pour te rapprocher d'une créature, <coughs> des choses de ce genre. donc tout ça, tu fais ça pour une créature, donc ça devient du shirk ça aussi. Donc tout ça c'est des exemples de shirk. Tu appelles un, saint. Quand tu as un moment de détresse ou un malheur, tu tu tu, appelles au secours un mort dans sa tombe, ou tu fais un vœu pieux pour quelqu'un qui est mort dans sa tombe, ou quelqu'un qui est à un endroit qui peut pas, il peut pas savoir, il peut pas t'entendre, tu l'appelles au secours. Hein? Ça, ça c'est des exemples de shirk. Hein? Et tu demandes ce que seul Allah peut donner, ce que seul Allah est capable de faire. Ça c'est du shirk akbar, hein? c'est du shirk. et le cheikh il dit وهذا يصادم قوله تعالى فلا تدع مع الله أحدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يا أيها الناس اعبدوا ربكم ادعوني أستجب لكم فالواجب أن يطلب منه سبحانه ويخص بالدعاء والطلب للشفاعة لأنها ملكه لأنها ملكه فإنه لا يعطيها إلا من رضي الله قوله وعمله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ما يرضى لعبده أو لعباده الكفر فلا بد من التوحيد الذي يرضاه الله كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو يرضى التوحيد هو يرضى التوحيد والإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين هو الإسلام فإن أتيت ب فإذا أتيت به شفع فيك مع الناس أهل التوحيد في دخول الجنة فإن دخلت النار بالتقدير بذنوب بذنوبك كنت من أهل شفاعته إذا مت على التوحيد والإسلام فالحاصل إن قالت أتنكر تقول له ما أنكر بل أؤمن بها وأقر بها ولكن لا بد من سؤالها من مالكها والله سبحانه لا يعطيها إلا بإذنه ويرضى عمل لا يعطيها إلا بإذنه ويرضى عمله لمن, لمن له الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو سبحانه لا يرضى إلا أهل التوحيد وما يرضى الشرك Donc le cheikh explique, il dit, donc, le fait de demander à autre qu'à Allah euh, l'intercession, ça, ça vient en contradiction. Et le fait d'offrir une adoration à autre qu'à Allah, ça, ça vient en contradiction avec les versets suivants, où Allah subhanahu dit, alors n'invoquez personne avec Allah. Ou bien le verset qui dit, et Allah vous a ordonné de n'adorer que lui. Ou le verset qui dit, oh, vous les hommes, adorez Allah seul. « Adorez votre Seigneur. Ou le verset dans lequel Allah dit Invoquez-moi, je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Donc l'obligation, c'est qu'on demande hein, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on rende notre invocation exclusivement à Allah qu'on invoque uniquement Allah et qu'on demande l'intercession uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est sa propriété, c'est à lui seul. Et il ne la donne que à celui qui il, ne la donne qu'à celui de qui il a agréé les paroles et les actions. Comme il le dit dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya et il n'intercède que pour celui de qui il est satisfait de qui Allah est satisfait. Et le verset 26 dans Surat Al-Najm, Allah subhanahu il dit Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien, excepté après que Allah subhanahu ait donné la permission pour celui euh, de qui il a voulu, pour celui pour qui il a voulu et qu'il agréé. Hein, pour celui qu'il a voulu et de qui il a agréé. Et il mentionne le verset 7 dans Surat Az-Zumar où Allah subhanahu wa ta'ala dit Et si vous reniez la foi, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin de vous et il n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Il n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas hein, de la mécréance pour son serviteur. Donc il faut que euh, la personne est le tawhid. Il faut qu'elle soit sur le tawhid. Si elle n'est pas sur le tawhid, Allah subhanahu ne va pas l'agréer et être satisfait d'elle. Et celui qui invoque autre que Allah et qui demande à autre que Allah et qui demande l'intercession à autre que Allah, automatiquement, il sort de, des gens du tawhid. Il, quitte le tawhid, il rentre dans le shirk. Donc il ne sera pas du nombre de ceux que Allah va agréer. Allah dit dans le verset 19 dans surat Al-Imran que la religion auprès d'Allah est l'islam. La seule religion que Allah accepte, c'est l'islam. Le verset 85 dans surat Al-Imran, celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah ne va pas l'accepter de lui. Donc Allah agrée uniquement le tawhid, l'islam et le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la religion de l'islam. Donc si tu ramènes l'islam avec toi, si tu es sur l'islam, dans ce cas-là, il pourra intercéder pour toi. Hein? Avec le reste des gens qui sont parmi les gens du Tawhid. Et il te fera rentrer au paradis. Et si, supposons que tu rentres en enfer à cause de tes péchés, hein, et, que tu es, euh, et que tu étais sur le Tawhid lorsque tu es mort, et que tu étais sur l'islam et le Tawhid lorsque tu es mort, eh bien tu feras partie des gens de l'intercession parce que tu es mort sur le tawhid hein? donc le cheikh dit qu'est-ce qu'on peut dire donc pour résumer tout ça c'est que s'il te demande est-ce que tu nies l'intercession tu lui dis non, je ne, je ne renie pas l'intercession. Je crois en l'intercession et je l'affirme. Mais il faut demander l'intercession à celui qui la détient c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et il la donne uniquement après, sa permission, après qu'il ait donné la permission hein, et qu'il ait agréé l'action de celui à qui on donne l'intercession, celui à qui on intercède pour lui aussi. Donc, voilà yashfa'una illa liman irtada. Donc, ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Et Allah n'agrée que les gens du tawhid. et il n'agrée pas les gens du shirk. Euh, il dit كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى والشفاعة في الموقف لا تحصل إلا بعد إذنه سبحانه أما الشفاعة في الجنة بعد إذنه ثم الشفاعة في العصاة بعد إذنه فأنت ادعو الله وأخلص له العبادة وأبشر بالشفاعة والرسول صلى الله عليه وسلم أعطيها وأعطيها غيره أيضا وأعطي وأعطيها الأولياء والملائكة لهم شفاعة غير الشفاعة العظمى غير الشفاعة في أهل المعاصي ها؟ ما تقول إني أطلب من الملائكة والأولياء وإن قلت هذا وقعت في الشرك وفي عبادة الصالحين التي أوضحت سابقا أنها شرك وإن قلت لا يجوز هذا هو الصواب وهذا هو الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره طلب الشفاعة إنما هي من الله سبحانه وتعالى وأنت تأخذ بالأسباب وتتقي الله وتؤمن به وتوحده سبحانه وتترك الإشراك به وتجتهد في ترك المعاصي ومع هذا تقول اللهم شفع شفع في نبيك اللهم شفع في عباد في عبادك الصالحين اللهم شفع في أفرادك في أفراطي هذا كله مع الطاعة والاستقامة لا تدل بنفسك وعملك ولا تأمن ولا ولا تمن على الله ولا تعجب بعملك احذر من الغلو والركون إلى عمل إلى عملك والمن بعملك والإدلى به ولكن دائما ترى أنك مقصر حتى يقبل الله منك وحتى يرحمك وحتى يقبل منك عملك وحتى يقبل منك عملك Donc euh, le cheikh il explique ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui fait le shirk avec lui. Hein? Celui qui meurt sur le shirk sans se repentir, hein? Allah n'acceptera pas ses œuvres. Hein? Et euh, il dit Le shirk, c'est la plus grande des injustices. Verset 13 dans Surat Luqman. Et il mentionne le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Et si tu renies, et si vous reniez la foi en Allah, alors sachez qu'Allah n'a aucun besoin de vous et il n'agrée pas de la mécréance pour son serviteur. Et le verset 255 dans Al-Baqarah qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission Et le verset 26 dans Surat Al-Najm. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien excepté après que Allah ait permis et pour celui euh, pour qui il a voulu et de qui il a agréé hein, les œuvres et les paroles et ainsi de suite. Euh, ensuite, il dit que l'intercession lors du jugement dernier, au jugement dernier, lorsque les hommes seront tous debout devant Allah subhanahu elle ne pourra se produire, l'intercession, que pour, que après la permission d'Allah. Hein? En ce qui concerne l'intercession dans le paradis, ça aussi, c'est après la permission d'Allah. Puis l'intercession pour les pécheurs, hein, c'est après sa permission. Donc, toi, demande à Allah et purifie ton adoration pour Allah seul et réjouis-toi par la suite de cette intercession. Hein? Réjouis-toi par la suite que tu auras cette intercession. Le messager, sallallahu alayhi wa hein, on lui a donné l'intercession et d'autres également l'ont reçu. Hein, ont reçu l'intercession, c'est-à-dire ils pourront intercéder au jour de la résurrection. Euh, les hommes pieux l'ont reçu, les anges ils auront une intercession et euh, ils auront une intercession autre que la grande intercession au jour de la résurrection et autre que l'intercession pour les pécheurs qui, hein, euh, ne dis pas je demande l'intercession des anges ou des hommes pieux parce que si tu dis ça tu es tombé dans le shirk et dans l'adoration des hommes pieux hein, qu'on a expliqué plus tôt précédemment que ça c'était du shirk et si tu dis que cela n'est pas permis, ça c'est ce qui est correct, c'est ça qui est vrai. C'est pas permis de demander l'intercession à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est ce qui est vrai. Hein? c'est-à-dire tu n'as pas le droit de demander l'intercession que ce soit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu ne demandes pas aux autres non plus c'est-à-dire tu ne demandes pas aux anges ou aux, autres prophètes et messagers ou aux hommes pieux ou ainsi de suite. Tu demandes l'intercession uniquement à Allah parce qu'elle appartient uniquement à Allah. Et toi tu prends les moyens nécessaires et les causes. Hein. C'est-à-dire tu crains Allah tu crois en lui, tu euh, purifies ton adoration pour lui, tu établis son tawhid, tu abandonnes le shirk et tu fais des efforts pour abandonner les désobéissances et les péchés. Et malgré tout ça, tu dis, oh Allah, fais que ton prophète intercède pour moi. oh Allah, je te demande euh, que tu fasses que tes serviteurs pieux intercèdent pour moi. Ou, oh Allah, fais que mon enfant qui est mort avant la puberté soit un intercesseur pour moi au jour de la résurrection. Donc ça, tu demandes à Allah. Et malgré ça, avec, malgré que tu fais ces invocations-là, tu dois également faire les obéissances et les actes de, de la droiture. Hein. Tu ne dois pas penser hein, que ça y est, tes actions sont, sont suffisantes, tu es en sécurité, tu es, protégé, hein. comme si tu as une faveur euh, euh, devant Allah, tu, comme si as, Allah des faveurs que tu fais à Allah en adorant Allah que c'est des faveurs que tu lui fais et que tu deviens euh, ébloui par de, tes propres œuvres. Hein? Tu, dis, ah, moi j'ai fait beaucoup d'adoration, j'ai fait beaucoup de bien, Allah, euh, il faut qu'il me fasse rentrer au paradis maintenant. Hein? Tu, te sens en sécurité de, par rapport à tes actions. Fais attention de, tomber dans l'exagération et de te de t'appuyer uniquement sur tes œuvres et de te vanter ou de, de, rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala tes, bonnes œuvres. Hein? Et euh, d'agir comme si tu avais une faveur sur Allah subhanahu ta'ala. Euh, Donc tu dois toujours considérer que tu, es que tu as un manquement dans tes actions, que tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire devant Allah subhanahu ta'ala pour que Allah accepte de toi, pour que Allah subhanahu ta'ala te fasse miséricorde et pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes œuvres. وقال في حق أهل الإيمان والذين يؤمنون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لهم سابقون قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر قال لا ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف أن لا يقبل منه وهكذا المؤمنون يعملون الصالحات وهم على خوف وحذر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يعني خائف ومشفق أنهم أي من أجل إيمانهم إلى ربهم راجعون وأنهم ملاقوه أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Donc, euh, le cheikh, il, explique ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des gens de la foi, euh, le verset 60 et 61 dans Surat al-Mu'minun. Et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur est frémissant à l'idée qu'ils vont revenir à leur Seigneur, et ceux-là se précipitent dans les bonnes œuvres, et ils sont ceux qui précèdent tous les autres dans celle-ci. Et Aïcha, radiallahu anha, elle a, quand elle a entendu ce verset-là, elle a dit, ô oh, messager d'Allah, est-ce que, est que ce verset parle de l'homme qui vole et qui fait la, fornication ou l'adultère et qui boit de l'alcool hein? Ils font des œuvres, ils font des œuvres et euh, ils donnent ce qu'ils donnent et leur, leur cœur est frémissant à l'idée de retourner à leur Seigneur Est-ce que c'est celui qui fait des péchés, qui vole, qui fait le zina et qui boit de l'alcool Le messager d'Allah a répondu, il a dit non. Plutôt c'est l'homme qui prie et qui jeûne et qui craint que ces œuvres-là ne seront pas acceptées de lui. Donc c'est pas les gens qui font les péchés, hein. c'est les gens qui font le bien et qui font la prière, qui font le jeûne et tout, les bonnes œuvres, mais qui ont peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées d'Allah Donc le croyant, il doit toujours être comme ça il doit faire les bonnes œuvres et il doit toujours avoir la crainte et avoir peur et prendre des précautions. Et il mentionne le verset 90 dans Surat Al-Anbiya dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire ils se précipitaient et faisaient la course entre eux dans les bonnes œuvres et ils nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient humbles envers nous et il mentionne le verset 12 dans Surat Al-Mulk dans lequel Allah subhanahu dit ceux qui craignent leur Seigneur hein, alors qu'ils ne l'ont jamais vu hein, ils auront un, pardon et une grande récompense alors qu'ils ne l'ont pas vu il y en a d'autres qui interprètent euh, en disant euh, alors euh, ceux qui craignent leur Seigneur c'est-à-dire lorsque, personne ne les voit hein. Donc euh, c'est deux façons de comprendre le verset. Et il mentionne ensuite le verset, euh, le verset 57 à 61 dans Surat al-Mu'minun. Euh, ceux qui sont, qui sont remplis de, peur et de crainte de leur Seigneur sont pris d'effroi hein, à cause de la crainte de leur Seigneur et ceux qui croient en, les signes de leur Seigneur et ceux qui ne font pas d'association de shirk avec leur Seigneur et ceux qui donnent ce qu'ils donnent alors que leur cœur est frémissant c'est-à-dire leur cœur il y a dans leur cœur de la peur et de la crainte hein, c'est-à-dire à cause de leur foi qu'ils vont retourner à leur Seigneur et qu'ils vont le rencontrer ceux-là, ils se précipitent, ils font euh, la course vers les bonnes œuvres et ils sont ceux qui dépassent les autres, ils dépassent tous les autres dans les bonnes œuvres. Donc ça c'est l'état des gens qui ont la crainte d'Allah, qui ont la piété. Hein. Ils font, malgré qu'ils ont qu'ils prennent toutes les précautions et malgré qu'ils ont la sincérité envers Allah et qu'ils ne veulent pas faire de shirk, Hein, et qu'ils font des bonnes œuvres et de la piété, et eh bien malgré tout ça, ils ont quand même le cœur qui frémit. Hein. et ils ne se calculent pas eux-mêmes comme étant en sécurité, hein, comme étant sauvés. Non, bien au contraire. ils se voient en danger tout le temps. Parce que l'homme, il a toujours des manquements. Et on craint toujours de lui que il est commis un péché ou qu'il ait fait une négligence quelconque. Hein. Il craint qu'il ait des péchés ou des choses dont il ne s'est pas repenti. Hein. Il craint qu'il ait des actions dont il n'a pas complété les conditions. Donc, il est toujours, hein, dans, il fait toujours attention, il est toujours dans la crainte et dans, la, dans les précautions. C'est comme ça que le croyant doit être. الشيخ الزي هذه حالة الأتقياء مع الحذر ومع الإخلاص لله وعدم الشرك ومع الأعمال الصالحة هم مع هذا قلوبهم وجلة لا يعدون أنفسهم آه، آمنين آه، لا يعدون أنفسهم آمنين بل على خطر لأن الإنسان محل التقصير يخشى من ذنب من ذنب فرط منه ويخشى من أشياء لم يتب منها ويخشى من عمل ما أتم شروطه وهو على حذر هكذا المؤمن يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ليسوا على أمان لا يخافون وإن كان المؤمن يعلم أن من مات على الإسلام فهو على خير ولكن على خطر من شر المعاصي le cheikh il dit, donc ils donnent ce qu'ils ont donné en sadaqa ou en aumône ou une des bonnes choses qu'ils ont fait, ils le font alors que leur cœur frémit. Ils sont remplis de crainte à l'idée de rencontrer leur Seigneur alors qu'ils vont revenir à lui. Donc le cheikh il dit, ils ne se sentent pas en sécurité, hein, sans, ils ne sont pas sans crainte. Et donc c'est ainsi que le croyant doit être. Hein, il, doit, il, il sait que celui qui meurt sur l'islam, bien sûr, euh, le croyant qui meurt sur l'islam, il sait qu'il est sur le bien, il est sur quelque chose de bien, mais quand même, il a toujours un danger par rapport au mal du péché qu'il a pu faire ou des péchés qu'il a pu commettre. Le cheikh il dit فالمؤمن من يعمل ويكدح ويجتهد ويسأل ربه ويرجو ربه أن يتقبل منه ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله من من نجاة المؤمنين الموحدين ولكن هناك الكاف ومن هلاك الكافرين ومن كون الشفاعة عنده لا تكون لأحد إلا بإذنه ولا تكون لأحد إلا بما, بما رضي الله قوله ولا تكون لأحد إلا بما رضي الله قوله وعمله ويؤمن بما أخبر الله به ورسوله ويعمل على ضوء ذلك عمل المد آه، عمل المجد الخائف الوجل المشفق الذي يريد الله والدار الآخرة ويخشى ذنوبه ويخشى سيئاته آه، وهو على وجل هذا أهل هكذا أهل الإيمان هم مع العمل الصالح مع الجد مع الجد في الطاعة ومع الحذر في السيئات هم على وجل يخشون الله ويراقبونه سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون Donc le cheikh il dit que le croyant, il fait les bonnes œuvres, il fait des efforts, hein, il, il, euh, se, il, se, dirige vers son Seigneur, il lui demande, il, il a l'espoir en son Seigneur que Allah hein, accepte, il demande à Allah que Allah accepte ses œuvres de sa part. Hein, et il croit en ce que Allah a donné comme information et de ce que le messager d'Allah a donné comme information du fait que les croyants qui sont sur le tawhid vont être sauvés et que les kuffars sont dans la perdition et qu'ils vont périr. Ils croient en tout ça. Hein? Ils croient également que l'intercession auprès d'Allah auprès d'Allah subhanahu ne sera que pour ne sera que par sa permission et que l'intercession ne sera que pour celui dont Allah a agréé les paroles et les actions parmi les gens du Tawhid. Et que celui qui... Euh, et il croit également que Allah il croit en ce que Allah a dit et ce que son messager sallallahu alayhi a dit. Hein, et, il, et il fait les œuvres à la lumière de cela. Il agit à la lumière de cela. Il fait les actes de quelqu'un qui est motivé, qui est sérieux, et qui a, qui a, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, celui qui veut la, la, demeure de l'au-delà, qui craint ses péchés, qui craint les, les, les fautes qu'il a commises. Hein? Et il a toujours cette peur en lui-même, cette crainte en lui-même, lorsqu'il fait, même, même lorsqu'il fait des bonnes œuvres. Parce que la crainte, c'est pas juste quand on fait des péchés qu'on doit l'avoir, même quand on fait des bonnes œuvres. Hein? Donc imaginez ceux qui font des péchés qui n'ont même pas la crainte. Il y en a qui font les péchés, qui, vivent dans la désobéissance d'Allah, qui vivent dans le péché, hein, qui vivent dans le haram, et qui n'ont pas la crainte des actions, pour les actions qu'ils font. Alors imaginez celui hein, qui, qui est comme ça, qu'Allah nous préserve. Alors Allah il nous mentionne ici que celui qui fait les bonnes œuvres, lui aussi, même lui, doit, il doit avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que même s'il fait des bonnes œuvres, il ne peut pas savoir, il peut pas être 100% certain, est-ce que Allah va accepter ses œuvres hein? Donc il a peur que Allah ne n'approuve pas ou n'accepte pas ses actions, ses œuvres, et que Allah ne, les approuve pas. Peut-être qu'elles ne sont pas faites correctement, peut-être qu'elles ne sont pas faites avec les conditions, peut-être qu'elles ne sont pas faites avec sincérité, peut-être qu'elles ne sont pas faites avec, hein, avec euh, intention sincère, peut-être qu'elles ne sont pas faites correctement. Et donc, il y a plein de possibilités. Pourquoi Allah n'accepterait pas l'adoration de quelqu'un Donc, il faut toujours être dans la crainte. à propos de ces choses-là. Le cheikh il dit وهكذا أهل الإيمان هم مع العمل الصالح ومع الجد مع الجد في الطاعة مع الحذر من السيئات وهم على وجل يخشون الله ويراقبونه donc même, même les gens de la foi malgré qu'ils font des bonnes œuvres malgré qu'ils sont sérieux dans leur adoration dans leur obéissance d'Allah et malgré qu'ils font attention à ne pas faire des, des péchés et malgré qu'ils ont peur de, et qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala ils restent conscients que Allah les surveille à chaque instant hein, et malgré tout hein, ils ont cette peur-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, le verset 46 dans Surat Al-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ et le verset 14 dans Surat Ibrahim وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ le verset 50 dans Surat Al-Nahl يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ donc euh, et pour celui euh, qui a craint de se tenir devant son Seigneur il aura deux jardins et l'autre verset qui dit ce qui signifie voici pour celui qui a craint hein, de se tenir devant moi et qui a eu la crainte de, ma menace. Et le verset 50 qui signifie et euh, ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux hein, et ils font ce qu'ils sont ordonnés de faire en parlant des anges وهكذا الأولياء مع الجد في الطاعة والعمل الصالح عندهم الخوف العظيم والشفقة على الله أن يؤخذوا بسيئات اقترفوها وعمل, وعمل, آه، وعمل واجب قد فرطوا فيه هذه حال أولياء الله حالهم مع الجد والنشاط والعمل حالهم الخوف والوجل آه، وفق الله الجميع Donc le cheikh dit de même que les, les, les, les, les awliya d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah. Hein? La même chose, avec le sérieux qu'ils ont dans leurs adorations, dans leurs bonnes œuvres, hein? ils ont la peur, une grande peur d'Allah, la grande crainte d'Allah qu'ils soient attrapés au moment où ils faisaient des mauvais péchés, des, mauvaises actions, des mauvaises œuvres, hein. qu'ils soient pris pour les péchés qu'ils ont commis. Hein? ou qu'ils aient commis qu'ils ont fait une, une, bonne action ou une, obligation dans la religion, mais qu'ils ont eu des manquements dedans, des obligations dedans, euh, des manquements ou des, des négligences dedans. Hein? ça, c'est comme ça que sont les, les hommes qui sont rapprochés d'Allah dans leurs adorations. Ils ont toujours la crainte d'Allah, la peur d'Allah, hein. et ça, c'est alors qu'ils sont motivés et qu'ils font des bonnes œuvres et qu'ils font beaucoup d'efforts malgré tout, ils ont la peur et la crainte. Donc, que Allah, donc ça c'est pour montrer l'attitude du, vrai croyant, comment il doit être. Et il y a des fois des gens qui vivent dans le péché, quand je dis qu'ils vivent dans le péché, c'est-à-dire qu'ils vivent tous les jours dans la désobéissance d'Allah, c'est-à-dire qu'ils font des actes de péché ouvertement et publiquement tous les jours, euh, et c'est devenu pour eux normal de vivre comme ça. Hein? Comme par exemple quelqu'un qui, euh, supposons, qui néglige la salat. Ou quelqu'un, imaginez quelqu'un qui prie même pas. Hein? on sait que il y a des hadiths qui mentionnent à ce sujet-là que celui qui prie pas, il pas, il n'y a pas de différence entre lui et le mouchirik et le kafir. imaginez. Ou bien celui qui prie, mais, par exemple, euh, qui fume la cigarette ou qui boit de l'alcool, ou qui, euh, par exemple, travaille dans une banque. Hein, ou bien, euh, par exemple, celui qui fait la prière mais qui rase sa barbe. Hein, ou bien qui, euh, qui imite les koufars dans plein de choses différentes. Ou la femme qui se, porte, qui se voile pas, qui porte pas son djilbab, qui se couvre pas entièrement, correctement, hein, ou qui montre ses parures ou, euh, des, parties de son corps, qui exhibe des parties de son corps qui sont obligatoires de couvrir, ou qui ne les couvre pas correctement, et qui vit comme ça tous les jours. Hein? Elle sort de la maison sans se couvrir, sans se voiler, ou en se couvrant, mais d'une façon qui n'est pas islamique, qui n'est pas en accord avec les conditions de, de la charia. Donc ça c'est des exemples, des gens comme ça, ils prennent l'habitude de vivre comme ça. Hein? Euh, il y a plein d'autres péchés aussi. et, puis, ces gens-là, souvent tu les vois, hein, en apparence tu les vois, tu ne peux pas savoir. Allah peut-être que certains d'entre eux, ils sont euh, remplis de, de, de, de remords. Peut-être qu'ils demandent pardon à Allah, peut-être qu'ils vont se repentir, et puis que dans un certain temps, ils vont commencer à se réformer, à se corriger, à changer et à devenir meilleur et à commencer à appliquer ce qu'ils néglige ou à faire ce qui est, à, faire ce, ce qui est obligatoire et à délaisser ce qui est interdit. Mais par rapport à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on juge, par rapport à qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux de, la part de ces gens-là, eh bien, c'est que ces gens, hein, ils font ces choses-là, tandis que les gens qui sont parmi les hommes pieux et les saints et les rapprochés d'Allah, eux, ils s'écartent de tous ces péchés-là et ils font tout ce qui est obligatoire pour eux. Et malgré ça, ils ont peur d'Allah que Allah n'accepte pas ou ils ont peur d'avoir commis un péché quelconque. Et il y a des gens comme ça. Pourquoi je mentionne ces exemples-là C'est parce qu'il y a des gens qui parfois euh, pensent que pensent que des péchés, ils les rapetissent. Quand ils font certains péchés qui sont graves, ou bien des fois euh, des, péchés, des péchés que eux ils pensent que c'est pas grave, que c'est des petits péchés, alors que c'est des grands péchés, des péchés graves. Hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est que les gens parfois, ils, la façon comment ils jugent la gravité d'un péché, ils jugent incorrectement. Ils ne savent pas que parfois un péché peut être petit pour, pour eux, mais grave pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et Allah il mentionne ça dans le Coran il le, il le voit petit, alors que pour Allah, c'est quelque chose de très grave. Hein? Donc, il se peut que parfois quelqu'un fasse un grand péché, mais qu'il a tellement de crainte et de peur et de, de remords et de malaise par rapport à ce péché-là, que ça devient hein, une cause de repentance pour lui, tandis que l'autre qui fait des petits péchés et qui les néglige et qui les voit comme étant insignifiants, et à cause de son, justement, de, son, de l'état de, son cœur, de, l'insouciance qu'il a dans son cœur au moment où il commet ce péché-là, et à cause du fait qu'il le rapetisse, eh bien, à cause de ça, ça devient un grand péché. Hein? Donc c'est pour dire, c'est pour dire, subhanallah, l'état du cœur de la personne lorsqu'elle commet le péché, ça a aussi un impact sur la gravité de ce péché-là. Euh, ensuite, le cheikh il dit Allah يقول من يشفع شفاعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما يقول اشفعوا تؤجروا وقد شفع في بريرة آه، آه، وهي امرأة امرأة جارية عتيقة آه، من تواضعه صلى الله عليه وسلم وقد اعتقتها عائشة رضي الله عنها وكان لها زوج عبد مملوك فاختارت نفسها قالت ما, ما بي وكان يسمى مغيثا وكان يحبها كثيرا وكان يبكي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحبه لها أتاها وقال لها يا بريرة لو أنك, لو أنك قبلتي قبلته وصبرت معه قالت يا نبي الله تأمرني أو تشفع وهي تفهم وهي تفهم قال لا لا أمر ما أمرك ما أمرك ولكن أشفع قالت لا حاجة لي فيه Euh, donc, euh, le cheikh, il veut montrer maintenant ici que euh, il y a des intercessions par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire dans la dunya hein, entre les hommes, les intercessions, le fait d'intercéder, une personne intercède pour quelqu'un d'autre dans les affaires de la dunya dans cette vie, ça c'est quelque chose qui est permis, qui est une bonne action, comme c'est mentionné dans le verset 85 dans Surat Nisa. Allah il dit quiconque intercède d'une bonne intercession. C'est-à-dire que, euh, supposons que tu connais quelqu'un qui cherche un travail et que tu connais bien ton patron, donc tu vas voir ton patron hein, et tu lui parles pour lui. Tu dis à ton patron, je connais quelqu'un, c'est un bon travailleur, il, connaît bien son domaine, euh, il pourrait vraiment être euh, un bon atout pour la compagnie, et ainsi de suite. Et donc, tu vas voir ton ami, puis tu lui dis, euh, viens, maintenant j'ai parlé pour toi, donc euh, il va t'engager. Ça, c'est un exemple d'intercession dans les affaires de la dunya. Ça, c'est permis de, de, faire ça. Et au contraire, non seulement c'est permis, mais c'est une bonne action que tu fais. Hein? Euh, tout ce que tu peux faire comme ça de bien pour quelqu'un à cause de ton statut, de ton poste ou de ta situation ou dans peu importe les, bonnes choses que tu es capable de faire pour aider les gens, donc euh, le fait d'intercéder dans ces choses-là, c'est quelque chose de bien. Euh, il mentionne également que le prophète sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ou bien un des deux, euh, que le prophète sallam a dit « Intercédez, vous serez récompensés ». C'est-à-dire, faites des intercessions les uns pour les autres, hein, pour aider les gens, et vous serez récompensés par Allah subhanahu wa et il mentionne aussi l'exemple lorsqu'il a intercédé euh, par rapport à euh, Barira. Et Barira, c'était une, jeune femme esclave euh, que, anha avait libérée. Et cette esclave avait un, époux qui était lui aussi esclave. Mais lorsqu'elle a eu sa liberté, elle, elle, avait le choix de le garder, de rester avec lui ou de de, se séparer de lui. Et euh, donc, elle, elle voulait plus de lui. Elle voulait plus de lui. Et cet esclave s'appelait Mourisan. Maurice Donc, cet esclave l'aimait beaucoup. Et, euh, lorsque elle a été libérée, donc euh, elle ne voulait plus de lui, lui, il l'aimait. Il l'aimait beaucoup. Il aimait Barira beaucoup et il pleurait parce qu'elle voulait se séparer de lui. Alors lorsque le messager d'Allah, le prophète a vu son état et comment il l'aimait et comment il pleurait pour elle, euh, il est allé voir euh, Barira et il lui a dit, oh Barira, hein, euh, si, tu l'acceptes et sois, si tu restes patiente avec lui, hein, tu restes avec lui, en voulant dire ce serait bien que tu, restes, que tu endures avec lui, que tu sois patiente avec lui. Et euh, elle a dit, ô messager d'Allah, est-ce que c'est un ordre que tu me donnes ou bien tu intercèdes en sa faveur Et elle a compris, donc il lui a dit, non, je ne t'ordonne pas, je, ne fais que intercéder en sa faveur. Donc elle, elle a répondu, elle a dit, je n'ai aucun besoin de lui. Et donc, c'était pour montrer que c'est pour montrer l'humilité du prophète sallam hein, et comment il a intercédé même en faveur de cette personne auprès de cet esclave. Donc euh, tout ça c'est pour montrer que l'intercession c'est euh, dans certains contextes c'est quelque chose de bien et dans certains contextes euh, c'est quelque chose que si tu le fais et que tu demandes à quelqu'un euh, qui ne détient pas comme par exemple ceux qui demandent aux prophètes l'intercession ou euh, aux hommes pieux et aux tombes et des choses de ce genre, et là, dans ce cas-là, ça devient shirk. Hein. Donc, euh, il faut mettre chaque chose à sa place. Hein. Chaque chose, de comprendre les choses correctement et prendre les choses selon les explications et les preuves et les clarifications. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah.